azaroak kamairu gaur asteazkena da eta hau berri hon albistegia duzu berrioza irretiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, udaleko giza kultur zerbitzuetara zarbidea itxita etxeberua kaletik. Euskara, kultura, kirolak eta berdintasun zerbitzuetara sarbide zuzena itxida orain sarrera, auzo bulegotik egin da eta auzo bulegoan bertan teknikariekin itzordua eskatu ahalko dute zerbitzuen erabiltzaileak. Horrutegi berriak ez du kulturguneko aktivitatea baldintzatuko, azken finean kulturgunea atxialdez irekita jarraituko dueta. E, eh, gaur, Ateneo taldeak eh, kulturgunean Bai Xabi gaur arratseko zazpitan kulturgunean bilduko dira bibir sin okon esperantza izenburu duen eztabeda eztabeda gaiaz ausnartzeko. hartzeko. Eta gaur ere, jo zuzimenezek horbelazpiko haikuak liburutua aurkeztuko du. Bai gaur, zazpi territan hau libur duen da zaharrean, eginen da aurkezpena aurkezpenarekin bat, Haiku irakurraldia. Kontsumismoa kontsumitzen zaitu, horixek gazte asamblada kantolaturiko jardunaldiak. Kontsumista zen kontzentzea sortze aldera gazte asamblada kontsumismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta bendua bitartea, hainbat bideo ez bai da, eta taller egin dira gaur arratseko zazpitan, gaztelekoan los 80 droga sida irrok dokumentala proiektatuko dute proiektzioaren ostean, ez da bai da bultzatuko da. Zukaldaritza ikastaroa zulalai elkartean zorrokak antolatua. Oiko sukalde batean lehen gaiei zukua ateratzeko moduak sei saiotan irakatsiko dira azaroaren amabostean ustiral honetan izanen da sukaldaritza ikastaroko lehenengo saioa zortzi terdietan puntu puntuan zuloalai elkartean emango zaio hasiera izena emateko, ekia eko dendan, edo sei bost sortzi, iru bederatzi, zazpi bat, iru zazpi zenbakian prezioa, bost eurokoa izango da. Mm. Berriozar aldizkaria eta zorrokaria kalean dagoeneko. Ala xixabi berrio zartarrek hilabetero gozatzen dituzten aldizkari, aldizkariak biak hila da kalean dira. Berriozar aldizkariak bere azalean, fit beren jaialdia jasotzen du eta zorrokak aldiz gartxoten bilbideak ezagutzeko antolaturiko ateralditxoa jasotzen du bere azalean. Txurruka punta mendia helburu dute mendien lagunak taldeko partaiek. Igande honetan bertan mendien lagunek ibuzkoara joko dute zuzenki otza urteruntz bertatik txurruka puntari helduko diote. Bederatzeren daloro eta metro dituen mendiari. Ateraldi hau egin nahi duen arentzat igandian goitzeko bederatzetan iguzki plazan ager dadila. Bueno, eta gaurko iragarpena garazi dio eh zera txu ateratzeko modukoa izango dela, ezta? Bai, alaxen izen kabria izango dugu gaurkoan bat bat, goizean zehar iparreko aizea ere, joko du gaurkoan eta aize bolada gugorrak izango dira, orduan kontuz zeldu, eldu onkia, aterkia eta ta xiba, be. Ta temperaturei dago kionez, maximoak gutxi, jeitsiko dira. eta hau izan da goztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berriozar ratiaren sintonian, fmkon.zortzian edo orduoro interneten eguziplaza.neten. Música